Berrisain nagusiaren eh, tenorea zurekin pantzu irigarai eta amiku zen lur kooperatifako langileek hauzia irabazi dute. Zia irabazi lur berriko nahusien kontra, epaitu zituzten etzirelako zenpretsako beneficioak langileekin partekatuak ameka urteko borroka izan dela errenen dauku Matila Markeka. Frantzisenia garaziko kolaborantza eskolak ere badaki burruka den bere irurugo jurtiak ospatu ditu larun batian, lehengo eta oraiko arduradun eta ikasleekin eskolaren historio luzia eta batzutan dorpea kondatua izan da mintzaldietan politika solas, gaur jakin behar ginuke zer segira emaiten den Maxi Brizonek miarritzeko bozetaz pausatu salaketari, bestalde erri elkarguen presidentak izendatuko dira eh, gaurko lau bilkuretan bidasunen, azparnen, ioldin eta garazi bai Eta astunda guntan iragan Shiru Festivalaren eh, giroan txartuko gira, berri sainunen bururatzeko bere lehenik aroa jone. Eta aroa edera okanen uh, dugula, mementuan uh, dozena bat gradotan gira hemen doni bane garazin, ogoita bioita iru gradoko temperaturak uh, aipatzen dira istanteko. Larun bat aratxian baionan hilden txirindularia norden, neok ez daki oraino, oita amagurte inguruko gizona da, maresaltzult etorbidean gertatu da, uskali duena, berroi bat urteko gizona, angeluara, albiadura sobera hondian nazuana, bizikleta jo dularik, horreneko eunta ogoi eh, kilometrotan alkoholemia ere positiboa poliziategian da gerostik norbait nahi gabian hiltzeaz akusatuko dute. Hameka urtez justizia prozedura bat eraman ondoan, donapaleuko lurberi kooperatifako langilek irabazi dute lurberi kontra legiak manatzen duen mesala, enpresa batek beneficio egiten dolarik, parte bat partekatzen da langileekin, lurberik sosa atxikiru eta langile resteie eman zorzaiena. Matin Lamark langilea eta CFDT-ko ordezkaria. Odean hor, uh, eh, la hama bitik uh, eh, bimila arte uh, eh, oartu gira enpresak bazuela irabazia eta uh, hori uh, zuela langilean uh, participazione hortan pasa gabe. Odean hor, uh, izan gira, uh, sos uh, bat handia bazen uh, bazterturik eta langilek ez dute hori baliatu hal izan. Odean hor, tako ginten, hameka urte juntan tribulanean aintzinean eta bizpeiru urte lehenago hasi, uh, dugu dugu eh, negoziazione eh, emaitea gure uh, zuzendariek ilan, eta ez dute sekula nahi Eta ordean uh, tribunalak egun uh, erabakia hartu du, Uh, langilek arrazun zutela, zutela galdera horren egitia eta uh, soma uh, important horien ezagaztia berriz partizipazionek esahortan beraz eh, bi urtez negoziatu onduan eta ameka urtez afera justiziaren eskoetan ezagi onduan bordaleko deikorteak apilaren lauan agazoin eman deie langileer eta kondenatu kooperatifa milion bat eta iru mila euroren itzultzerat berion eta berroita bost langileen artian banatuko da sosa burroka luze eta gogor bat elemanik izan da langile eta ZFDT sindikataren laguntzarekin baita ere jamatitxe txeverri abokataren laguntzarekin

burruka eta besta frantzesenia doni bade garazin plantatua laborantzia eskolak bere ilurgoi urteak ederki ospatu ditu ibiago itzuntan administrazaile hori lehengo eta oraiko erakasle eta ikasle mintzaldietan eskola unen aratunatak eta bizi irauteko eraman burrukak kondatu dira bide zeila izan du largoita amarriko amarkadan desagertzeko zela ere laborantzaren ondoko beste sail batzu ere ireki behar izan zituzten segitzeko edo zerbitzu. Jean-François Tamburren presidentak bi izen azpimaratu ditu. Margaita etxeleku zuzendari oia eta Cecil Cruz peroraikoa. Lehena salbat zaile bezala presentatu eta bigerena eraikitzaile. Frantzisenia aspaldian neok baino obek ezagutzen duena dugu Jean-Michel Urikerriat bankara ikasli izan eta administrazaile bilakatu baitzen. Sartu nizemen ikasle dila berroi urte. Nizuto eta amalauian. Gero ni administrazio kontseilean eh, sartu nintzen lahatanoi uh, eh, astapenean eta geostik eh, hor Eta hor sartu, gustu hartu, eta gero ara, borrokan sartu uh, eskolaen bizi Eta ala, beti hemen gira. Kusidu aniz bide egin dula. Lato eta mo, estamaseian, kasik beste eskolatek naizin eh, gure eskola hartu. Eta eh, biltzarre bat eginin bizi gaxia. Eta eh, guk amorrez eman nahi. Eta bon, numaite fruitek harritu, kusten du beti hemen girela. Na eginin hemen atxiki gure eskola, mendixoko hontan, eta guzti maginin hemengo gaztek, hemen behar zutela ikasi, hemengo zailtasunak, behitu behiten bazinen behereko zela joritat, ez zutela eh, erakasketa bera ukanen. Eskola unek behar zile hemen eh, hemengo labolariak eh, hemen egon ziten. Besta zuten ebiagoitzean, baina borrokak beti hor direla, errandaukuz, Michel Urikarietek, ikas sail batzu beti mehatxatuak baitira zaitasunak e, eh, guai ikusten du e, nazional mailan zepasten den eh, reforma berri horikin eta beldur ea guai e, serbitzio horin e, Fen, ze, den, nahi duzte batzuik lakaskuntza rakaskuntza nazionalea pastu eta guk hemen atxiki nahi eta kusiko borroka izanen da, bai, hemen eskola bizika bizik atxikitzeko. Eta bestalde, gaur garatxian jakin behar ginuke, ea prefetak segida bat emanen dion, Max Brissonen zerrendakidek pausatu galdeari. Irregulartasun susmoak dituzte azken nautezkundeetan, izenpedura batzu lehen itzulitik bigerenera, biziki desberdinak baitira omen. Max Brissonekin mintzatu gira telefonaz, ez du mikroan adierazpenik egin nahi, baina erran dauku, berriun bat izenpedura bitxi atseman dituztela, eta hori argitzeko jo dutela prefetak prefetaren ganatka. Prefetak astelen aratsadu behaz gaur aratsadu azken EPA segida bate maiten duen erabakitzeko, Estado Kontseilura jotzen badu edo hausietik administratibura, epaileak trenkatu beharko du eta horrek aste edo hilabete batzu ere iran eta erri elkargoetan orai bilkurak eginen dira lehendakari berrian hautatzeko gisortzako behartzi izanen dira hastiuntan hemen gaindi eta lau gaur ratxian berian aldaketa izanen da bidasunen eta azparnen, haintzineko presidentak espaitira gehiago elkarguetan aldaketa ere iholdin Lucien Del gespaita berriz presentatzen eta garazi bai urin aldiz galderazko puntu bat gelditzen da galderazko puntua ere hastezkenian bildu beharra den errobiko El elkarguan aldiz aldaketa mentura gutxi, amikusen aturri errobin eta siberoan. Afog elkartea laboralien zerbitzuko lanian ari da azken oita amar urteetan, kontabilitatea, kontseilu, formakuntzak eta iragan urtean sorturik etxalden transmisioaren laguntzeko zerbitzua eskaintza zabala dueraz, seion eta berroi etxaldetako zorzion laborariek baliatzen dituzte, afogen zerbitzu horiek, 2000 amalaua, kambiamen urtea izanen da elkartea intzat, donapaleutik izurarat ere baitu bere egoitza, arrapitze egiturako bestesei elkarteekin, batian. Eta ELB sindikata baionako bestetan laborarien txokoaren joan azteko deialdian autatu izan da berriz eldu diren irurte entzat, iragan urtean laborarien txokoak eh, gaitzeko arrakastaukan zuen, besta egiler kalitatezko janari eskainiz, baionako erriko etxeak ELB-ri konfientza berritu dio beraz, oiarzun unak baizik ezpaitituzte ukan, Pampi Santemari, ELB-ko idazkaria. Erte dute, lerotur edo jendek eh, zer antzuten, ba, alde usitaik uh, eh, oiak onatzien, uh, zen bakarrik izan polemika biskat, uh, ostalek batzuk etzin kontent, guk konkurentzia inen indira, ikusten da, baionako pesta ameste jende bada, eta badela denen tokia, eta gu gainera eskaintzen dugun edo e, servizio hori kakotxen artean, gu egiten ginduna, neok ez iten, guk egiten dugu zuzenki laborarien mozkinak eta uh, eskaintzen, ezauta azteko, gu konten gira, molde hortan, egiten dugu biskat emengo laborantzaren edo emengo mozkinen vitrina bat e, hiritarrer eta ba, zubi bat, zubi lan bat e, han zuzenki jendia goxoan da heekin mintzatzeko parada baginien eta bon, uste dut zinez e, gu konten ginen, jendiare bizi konten izan da eta erriko etxe badaki hori Xokoa handiagoa izanen dute aurten obeki antolatua, komunikazio ere azkartuko da, hemengo ekoizpenak izpenak eta kalitatezko ezaudgarriak gehiago erakusteko gisan iragan urtekoaren kausitzea lan egintzuten berriun elaborari eresker ere izan zen, eta ELBek oraidanik itzordua luzatzen die elduden udako. Eta arrakasta edera Xiru Festivala indako gotanien, urte guziz bezala, diendia saldoan urbildu da gotanien, larun batian edo nesken egunian eta igandeuntan atzo, altzain eh, berriz eh, ziren ostirale gauan, Xiruren errez eta errespetatu izan da, artista desberdinak gune desberdinen dako, festivala bera ere gunez kambiatu da, usatzen den, eh, usatzen ari den bezala orai, ostirale gauan. Beniat lagorri. Made in heaven, lema hunekin zen abiatu shiru ostiale gaian altzain. Eta ezina gontsa abiatu da festivalen hogeita bos geren versionia. Eta ziru oita bos gerena, bo, bos geren urtia hogei gela astobiz tankan. Eta egaran, ba, zuten, zeren altzaiko gai jaldiaztik eta altzaiak baten beha, bena nisa, zumaita amesten den bezala gaiten dik, edo hobekiz eta egiazki eskertu nahi dut eta altzaiak bai sogiliek, entzuliek eta bai aizaliek, eh? zeren zela gengo suak hitz elhegutiekin hitzartzen, seiuski, eta dekonatzen, eh? seiuski. Bena lema berezi gunekin, ez zen inue kanpoatu nahi, hoi da ebai, siruen indarra. Gaizabate gai jali osua, ostiare gaikua eskaz, bina ez nihuen kanpoatzeko, bena eta jentia gozatzen euskazko antzerki batetan, bai euskalunak, habosiek jalabitzien, eta bai bestiek ebai. Eta hoi eh, erihuntan eh, zait eh, giltzetak bat hor du gila, numbait erdaldunen bildzia, eta ordin bilditza gu. Michele Txekoparek etantola zelek, hoi pentsatzen die deja, hoi taxei geren versioni ila prifoste.